Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 2, 1940 Isinilang si Archbishop de Mayo sa Lukban, Quezon. Maaga pa lamang kinakita na siya ng pagnanais na maglingkod sa Panginoon. Samantala, August 2, 1989, ikaapat na putsiyam na kaarawan ni Archbishop Lagdameo, itinalaga siyang obispo ng Diocese ng Dumaguete. Nagsilbi siyang pastol ng diocese ng labing isang taon bago na iluklok bilang arsobispo ng Haro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.